mario Piuzo, cho'qintirgan ota yoki mafiya sardori roman 11 kasseta 1 yo'l don Corleone pidjak va bo'yinbog'ini yechib qo'yib kushetkada cho'zilib yotardi uning jiddiy qiyofasidan charchaganligi ko'rinib turardi heginga stulni ko'rsatib qo'lini asta silkib qo'ydi xo'sh Consigliori, bugungi ishlarim senga ma'qul bo'lmayaptimi hegin darrov javob bermadi nega endi dedi u faqat xatti harakatlaringizda izchillikni ko'rmayapman keyin bularning hammasi sizning ishlaringizga o'xshamayapti siz santino qanday sharoitlarda halok bo'lganligini aniqlashni xohlamayman dedingiz qasos ham olmoqchi emassiz men bunga ishonmayman siz sulhni buzmaslikka so'z berdingiz demak uni buzmaysiz lekin men dushmanlaringiz go'yoki bugun qo'lga kiritgan yutuqlarni saqlab qolishlariga yo'l qo'yishingizga ishonmayman siz men yecholmaydigan jumboq aytdingiz shunday ekan sizning xatti harakatlaringizni qanday ma'qullay olaman yoki rad eta olaman donning qiyofasida mamnunlik ifodasi paydo bo'ldi ha mening qanday ish tutishimni mukammal o'rganib olgansan yomon emas garchi sitsiliyada tug'ilmagan bo'lsangda har holda sitsiliyalik qilib tarbiyalabman hammasini to'g'ri aytding jumboqning esa yechimi bor sen uni jumboq yechilishidan ancha oldin bilib olasan deb o'ylayman lekin tom eng muhim ishimiz Michaelni imkoni boricha tezroq uyga qaytarish bu bizning eng birinchi vazifamiz hamma o'y fikringni ishingni shunga qarat qancha pul ketishidan qat'iy nazar hamma qonuniy imkoniyatlarni o'rganib chiq maykl qaytib kelgandan keyin xuddi ko'z yoshi singari beg'ubor bo'lishi kerak eng kuchli advokat kriminalistlar bilan gaplash agar kerak bo'lsa senga yakka qabul qiladigan sudyalarni ham aytib beraman hozircha esa o'ta hushyor bo'lib turishimiz kerak har daqiqada sotqinlik bo'lishi mumkin meni xuddi siz kabi haqiqiy dalillar emas balki soxta dalillar tashvishlantirmoqda dedi heygin agar Michaelni qamoqqa olishgudek bo'lishsa qamoqxonadagi azamat do'stlarimiz uni o'ldirishlari mumkin yo bir kishilik xonada o'zlari o'ldirishadi yoki bu ishga qamoqda yotganlardan birontasini yollashadi mening fikrimcha Michaelni qamoqqa olishga hatto uni ayblashga hech qanaqa bahona bo'lmasligi kerak don karleone og'ir xo'rsindi bilaman bilaman hamma gap shunda da lekin bu ishni keyinga surib ham bo'lmaydi sitsiliyada notinchlik yoshlar kattalarga quloq solishmayapti buning ustiga amerikadan qaytarib jo'natilganlar orasida ham uchiga chiqqan kalla kesatlar bor mahalliy donlar ularga bas kelisha olmayapti biri bo'lmasa biri Michaelning iziga tushishi mumkin men ba'zi bir chora tadbirlarni ko'rib qo'yganman hozircha maykl birov topolmaydigan joyda lekin qachongacha topolmasliklari mumkin bugun sulh tuzishga majbur bo'lganligimning sabablaridan biri ana shu barzinini sitsiliyada do'stlari bor ular maykelning iziga tushishgan bu senga birinchi javob o'g'limning xavfsizligini ta'minlash uchun sulh tuzishdan boshqa ilojim qolmagandi tanlash imkoniyatim yo'q edi tataliyaning odamlari bilan mayda chuyda shartlarni kelishib olayotganda ulardan qora dori bilan savdo qilishga faqat toza odamlarni qo'yishlarini talab qilaymi avval sudlangan odamga yengil jazo berishni sudyadan talab qilish qiyin bo'ladi don karleone yelka qisdi buni o'zlari hal qilishlari kerak eslatib qo'y lekin talab qilishning keragi yo'q bizga bog'liq bo'lgan ishlarning hammasini qilamiz ammo ular bu ishga uchiga chiqqan giyohvandni qo'yishsa va qo'lga tushib qolsa biz qo'limizni sovuq suvga ham urmaymiz kuchimiz yetmaydi deymiz biroq barziniyga o'rgatishning keragi yo'q o'zi yaxshi biladi e'tibor berdingmi bir og'iz so'z bilan bo'lsa ham o'zini aralashtirmadi sirtdan qaraganda bu ishlarga mutlaqo daxli yo'qday ko'rinadi doim suvdan quruq chiqadi ya'ni bu ishlarning boshidanoq u salotso va tattaliyaning panohida turgan demoqchisizda so'radi Heygen shoshib don karleone xo'rsindi tattaliya bor yo'g'i sutenyor xolos u hech qachon santino ustidan g'olib chiqolmasdi darvoqe bilasanmi bu voqea qanday yuz berganligini aniqlashning nima uchun menga ham ahamiyati yo'q bu yerda barziniyning qo'li borligini bilasan shuning o'zi yetarli heygen donning gaplarini tinglab mag'zini chaqardi don qadam ba qadam uni jumboqning yechimiga boshlab keldi lekin muhim bir narsani chetlab o'tdi u nimaligini heygen bilardi bu haqda so'rash uning ishi emasligini ham bilardi u don bilan xayrlashib eshik tomon yurdi don unga yaxshi tilak bildirdi esda tut tom eng asosiy ishimiz Michaelni qanday qilib bo'lsa ham uyga qaytarishni o'ylash dedi u tunu kun shuni o'yla yana bir gap telefon uzelidagi operator bilan har oyda va tessioning telefondagi suhbatlarini ular kimlarga kimlar ularga qo'ng'iroq qilganlarini menga berib turish to'g'risida kelishib qo'y men ulardan zarracha ham shubhalanayotganim yo'q ular hech qachon menga xiyonat qilmasliklariga ishonchim komil bunga qasam ham ichaman lekin har qanday arzimagan narsani oldindan bilib qo'yish zarar qilmaydi ehtimol kerak bo'lib qolar hegen bosh irg'ab eshikdan chiqdi qiziq don uni ham tekshirib turarmikin bu shubhadan o'zi uyalib ketdi biroq cho'qintirgan otaning kallasida bu past baland va murakkab chalkash yo'llarda uzoqqa mo'ljallangan rejalar pishib yetilayotganiga bugungi chekinish shunchaki taktik yo'l ekanligiga uning ishonchi komil edi buning ustiga hech kim qila olmagan o'zi so'rashga jur'at etolmagan don karleone ham indamasdan chetlab o'tgan vaziyat noaniqligicha qoldi bularning hammasi qasos olinadigan kunga tayyorgarlik ko'rilayotganligining belgisi edi biroq taqdir taqozosi bilan don karleone o'g'li Michaelni qo'shma shtatlarga qaytarishga erishguncha oradan yana deyarli uch yil o'tdi ana shu yillar mobaynida oila a'zolari bilan qulay yo'lini topish ustida tinimsiz bosh qotirdilar taklif qilingan rejalarning birontasi ham donga ma'qul bo'lmasdi nihoyat bu muammoni hal etishga bakkikolar oilasida yuz bergan baxtsizlik yordam berdi jamoa a'zolari orasida amerikada tug'ilgan ona tabiat bu safar odatiga xilof ravishda yaxshi ishlaydigan kalla ato qilgan feliks ismli yigit bor edi vakikolarning asl kasbkori axlat yig'ishtiruvchilik edi feliks esa oila kasbi bilan shug'ullanishni rad etdi nasl nasabi ingliz bo'lgan obro' e'tiborli oiladan chiqqan qizga uylanib qarindosh urug'lari bilan bo'lgan uzilishni yanada chuqurlashtirib yubordi yurist bo'lishni maqsad qilib olgan feliks kechqurunlari o'qishga qatnadi kunduzi pochtada ishladi bu yillar davomida uch bolalik bo'ldi biroq xotini tejab tergab oilani boshqarib turdi feliks diplom olgunga qadar xotinining maoshi hisobiga yashadilar shunday qilib feliks bakiko ko'p odamlar yoshligida o'ylaganidek ter to'kib qiyinchilik bilan kasbi bo'yicha bilim olganimdan keyin orzu istaklarim o'z o'zidan ro'yobga chiqadi mumay-mumay pul oqib kelaveradi deb o'ylagandi hayot bu shirin orzularni puchga chiqardi hamon u mag'rurlik qilib qarindoshlarining har qanaqa yordamini qat'iyan rad etib kelayotgandi yosh lekin tanish bilishlari bor kelgusida yirik advokatlar idorasida xizmat qilishdan umidvor bo'lib yurgan tanish yuristlardan biri feliksni unchalik katta bo'lmagan bir ishga yordamlashib yuborishga ko'ndirdi gap sirtdan qaraganda to'la qonuniy aslida esa qalbaki bir sinish bilan bog'liq bo'lgan o'ta murakkab va nozik ish haqida borardi bu firibgarlikning oshkor bo'lib qolish ehtimolligi juda kam bo'lib milliondan bir darajada edi feliks bakiko tavakkaliga ish tutishga jur'at qildi bu borada professional mahorat talab qilinadigan vaziyat esa uning ko'z oldida bu firibgarlikning jinoiy yoki hech bo'lmaganda nojo'ya mohiyatini nima uchundir hayron qoladigan darajada kamaytirib ko'rsatgan edi nima bo'lganda ham bu ko'zbo'yamachilik fosh bo'lib qoldi tanish yurist feliksga yordam berishda qo'lini sovuq suvga ham urmadi hatto qo'ng'iroq qilganda trubkani ham olmadi bu ishning asosiy ishtirokchilari bo'lgan ikki keksa va uchiga chiqqan ashaddiy korchalon feliks bakikkoni ishni chatog'i chiqmaydigan qilib uddalay olmagani uchun bola xonador qilib so'kishib ayblarni tan olish va tergovga yordamlashishni lozim deb topdilar ular feliks bakikoni bu ko'zbo'yamachilikning tashabbuskori deb aytishdi va go'yo feliks ularning korxonasiga o'rnashib olgan va ularni bo'ysundirish maqsadida do'q po'psa qilib bu firibgarlikka ko'ndirgan deb ko'rsatma berishdi ko'rsatmalarida feliksning tog'alari va o'gay akalari o'tmishda jinoiy ish qilganliklarini zo'ravonlik qilib sudlanganliklarini aytishdi ana shu guvohliklar asosida feliks sudga berildi ikkala korchilon shartli jazo bilan qutulib qoldi feliks bakiko esa besh yil qamoqqa hukm qilindi uning qarindosh urug'lari yordam so'rab na don karleonega na boshqa oilalarga murojaat qilishdi chunki feliks doim ularning yordamini inkor qilib kelgandi shuning uchun oiladan boshqa yordam beradigan kimsa yo'qligini oilaviy jamoa jamiyatga qaraganda sadoqatliroq va ishonchliroq ekanligini unga o'rgatib qo'ymoqchi bo'lishdi nima bo'lganda ham feliks uch yil o'tirgandan keyin qamoqdan chiqib uyiga keldi xotini va bola chaqalarini bag'riga oldi bir yil tinch osuda yashadi keyin bakkiko degan ism sharifni bekorga ko'tarib yurmaganligini isbotladi qayerdandir to'pponcha olib o'sha tanish yuristni otib tashladi keyin ikki korchalonning yo'lini poyladi ular gazakxonadan chiqishganda ikkalasining kallasini mo'ljallab o'q uzdi so'ngra ularning jasadlarini chetlab o'tib gazakxonaga kirdida qahva ichib olib ketishlarini xotirjam kutib o'tirdi tezdayoq sud bo'ldi hukm shafqatsiz edi jinoyatchilik dunyosining uchiga chiqqan kallakesari uning qonuniy qamalishiga sabab bo'lgan uch guvohni sovuqqonlik bilan namoyishkorona otib tashladi bu jamiyatga oshkora qarshi chiqish emasmi bu jamiyatning ba'zi bir arbob arkonlari omma matbuot hatto ko'ngilchang va insonparvarlik jonkuyarlari ham yakdillik bilan feliks bakikoni elektr stulga o'tkazish tarafdorlari bo'lib chiqdilar tabiiyki bakikolar jamoasi hukmni bekor qilish uchun yuqori tashkilotlarga pulni ayashmasdi endi qarindosh urug'lari feliks bilan faxrlanadigan bo'lib qolishdi qonunda ko'zda tutilgan darvoqe ancha vaqtga cho'zilishi mumkin bo'lgan quruq rasmiyatchiliklardan keyin feliks bakikoni elektr kursida o'lim kutayotgandi balki yosh yigitga yordam berishning biron bir yo'li bordir degan umid bilan murojaat qilgan bakikolarning birining iltimosiga ko'ra xeygen donning diqqat e'tiborini bu voqeaga qaratdi don karleone qisqa quruq rad etish bilan javob berdi u sehrgar emas undan imkoni yo'q narsani talab qilishyapti lekin ertasi kuni don heyginni xonasiga chaqirib bu ishni mayda ikir chikirlarigacha batafsil so'zlab berishni so'radi heygin hikoyasini tugatganda don karleone muzokara olib borish uchun long bichga bakikolar jamoasi boshlig'ini taklif qilishni buyurdi bakikoni chaqirishdan oson va lo'nda maqsad ko'zda tutilgan edi don karleone feliks bakikoni xotini va bola chaqasini katta miqdorda nafaqa bilan ta'minlashni zimmasiga oladi bu pul jamoa boshlig'iga hozirning o'zidayoq beriladi buning evaziga feliks o'zini salotso va politsiya kapitani maklskiyning qotili deb atash kerak bo'ladi bu masalaning mayda chuydalari kelishib olindi jamoa boshlig'i pulni oldi bundan xabardor qilish va talab qilingan ko'rsatma berish uchun feliks bilan aloqa bog'landi o'ylangan reja amalga oshdi ikki marta qilingan qotillik katta shov shuvga sabab bo'ldi hammasi xamirdan qil sug'urganday oson ko'chdi shunga qaramasdan don karleone o'ziga xos ehtiyotkorlik bilan yana to'rt oy kutdi hukm ijro etilgandan keyingina nihoyat maykl karleonega uyga qaytish to'g'risida ko'rsatma berildi sonnining o'limidan keyin lyusi manchini rosa bir yil iztirob chekib yurdi garchi romanlardagi mahbubalardek bo'lmasa ham har holda mushkul ahvolda qolsa-da, sevgilisini sog'indi qo'msadi mana oradan bir necha oy o'tgandan keyin nevadaning orombaxsh oftobida rohatlanib qorayib yotibdi qaddi qomati kelishgan mallasoch bir yigit uning oyoq tomoniga o'tirib olib tovonini qitiqlab bezor qilmoqda yakshanba kuni bo'lishiga kech kirib borayotganiga qaramasdan hashamatli mehmonxonaga qarashli ko'l atrofi odamlar bilan to'la edi bas qil jul dedi lyusi men hech qachon vrachlar shilqim bo'lmasalar kerak deb o'ylagandim jul boshini ko'tarib tishlarini ko'rsatib tirjaydi las vegasdagi vrachlar shunaqa rostdan bas qil deyapman senga dedi jahli chiqqan lyusi qattiqroq ovoz bilan jul darhol taslim bo'ldi xo'p mitti qushcham mana bas qildim e, jul uning yumshoq bolishdek tizzalariga boshini qo'ydi da asta cho'zildi e, lyusi bunga parvo qilmasdan qiy chuv qilib cho'milayotganlarini kuzatib o'tirardi oradan ikki yil o'tmasdan hayotida shunaqa keskin o'zgarishlar bo'lishini xayoliga keltirganmikin u konye karleonening to'yida qilgan o'sha tentakligiga biron marta ham afsuslanmadi keyin u hech qachon o'sha paytdagiday lazzatlanmadi o'sha sarguzashtni qayta qayta xayolidan o'tkazdi keyin esa qayta qayta amalda boshidan kechirdi sonni eng kamida haftada bir marta unikiga kelib turardi tez tez keladigan hollar ham bo'lardi ma'naviy umumiylik ularning ehtiroslariga ta'sir qilmas lyusi latofatliyu go'zal bo'lishga berilmasdi ularning sevgisi shahvoniy hislardan iborat eng qo'pol shiddatli ibtidoiy sevgi edi so'nyi boraman deb qo'ng'iroq qilgan kuni u uyda ichkilik bor yo'qligini ovqat ertalabki nonushtaga va kechqurunga yetish yetmasligini tekshirardi chunki so'nyi tong sahargacha u bilan birga bo'lardi ular baxtiyor edilar sonyaning otasini ko'chada otib ketishganda lyusi birinchi marta uning jazmaniga ham ehtimol o'lim xavf solayotganligini tushundi xonasida to'rt devor ichida yolg'iz o'zi yig'lagani yo'q yovvoyi hayvon singari bor ovozi bilan cho'zib cho'zib ulidi shundan keyin sony deyarli uch hafta qorasini ko'rsatmadi lyusi tunlarni uyqu dori ichib o'tkazdi kunduzlari esa dard alamini unutish uchun ichkilikka zo'r berdi uning butun tanasi qaqshab og'rirdi nihoyat sonya kelganda bir daqiqaga bo'lsada uzoqlashishdan qo'rqib uning qo'llaridan mahkam ushlab olardi shundan keyin o'limiga qadar u uchrashuvlarning birontasiga ham kelmay qo'ymadi sonyaning o'limini lyusi gazetadan o'qib bildi va o'sha oqshom haddidan ortiqcha uyqu dori ichib oldi biroq o'shanda nega o'lmay qolganini haligacha tushunmaydi lekin shunchalik qattiq zaharlandiki xonadan chiqib zo'rg'a liftning eshigi oldigacha yetib oldiyu yiqildi uni shu yerdan lift maydonchasidan topishdi uning sonya bilan bo'lgan munosabatlarini hech kim payqamagandi shuning uchun ham bulvar gazetalarida bu voqeaga bir necha satr joy ajratildi xolos tom heygen undan xabar olish va ko'ngil so'rash niyatida kasalxonaga keldi sonnining ukasi freddi Corleone boshchilik qilayotgan las vegas mehmonxonasida ishlashni unga tom Hagen taklif qildi ko'chib borish bilan bog'liq hamma tashvishlarni o'z zimmasiga oldi las vegasda lyusiga oldindan uy tayyorlab qo'yish to'g'risida kelishib oldi tom xeygen o'zi uni aeroportga yetkazib qo'ydi va yo'lda agar yolg'iz qolib zeriksa yoki biror ish ko'ngildagiday bo'lmasa unga qo'ng'iroq qilishga so'z berishga lyusini ko'ndirdi xeygen unga yordam berish uchun hamma ishni qilishini aytdi samolyotga yo'lovchilar chiqishi e'lon qilinishidan oldin lyusi ikkilanib so'radi sonyaning otasi xabardormi bu ishlar uning ko'rsatmasi bilan qilinyaptimi hegan kuldi aytaylik o'z ixtiyorim bilan lekin uning ko'rsatmalariga asosan ish tutyapman u bu ishlarga eski qonun qoidalariga rioya qiluvchi odam sifatida qaraydi va hech qachon o'g'lining qonuniy xotiniga qarshi bormaydi lekin ikkinchi tomondan sendan talab qilishgan narsani ham tushunishadi sen qiz bolasan nima qilayotganini so'ngi o'ylash kerak edi biroq uyqu doriga to'yib olganing albatta hammani vahimaga soldi kimningdir kallasiga o'zini o'zi o'ldirish to'g'risidagi fikr kelishi don singari odam uchun mutlaqo aql bovar qilmaydigan narsa ekanligini aytmay qo'ya qoldi endi las vegasga kelganidan beri bir yarim yilga yaqin vaqt o'tganidan keyin lyusi deyarli baxtiyor ekanligini taajjublanib tan oldi hovuzda suzar mit ko'lida yelkanli qayiqda sayr qilar bo'sh vaqtlarda cho'lni aylanar edi ancha ozdi bu uning chiroyini yana ham ochib yubordi u xizmat ko'rsatish byurosida ishlar va ish yuzasidan freddi bilan to'qnash kelmasdi ammo duch kelib qolgan paytlarda freddi to'xtab u bilan u yoq bu yoqdan laqillashga qarshi emasdi freddi bu yerda o'zini xuddi suvdagi baliqday his etardi xuddi qimorxona boshqaruvchisi bo'lib tug'ilganday edi oradan yarim yil o'tgach tom heygin lyusidan xabar olgani keldi lyusi oy sayin belgilangan maoshidan tashqari yetti yuz dollarga chek qog'ozi olib turdi keyin unga soliq inspeksiyasiga bu pullarni qayoqdan olayotganligi haqida hisob berishga to'g'ri kelishini tushuntirdi va Lucy uning nomiga ishonch qog'ozi yozishni u Lucyga daromadining qonuniy manbasini rasmiylashtirib berishini aytdi rasmiy jihatdan qaraganda Lucy o'zi xizmat qilayotgan mehmonxonadagi qimorxonaning 5 punkti egasi hisoblanardi bu masalani begona odamlar bilan muhokama qilish mutlaqo mumkin emas agar tekshirgani kelib qolishsa inspektorni o'zining advokati huzuriga jo'natadi shundan keyin lyusini tinch qo'yishadi lyusi rozi bo'ldi u kosa tagida nimkosa borligini tushundi lekin o'zidan boshqa odam o'rnida foydalanmoqchi bo'lishayotganidan uyalmadi aslida shunday bo'lishi ham kerak axir bor tovog'im kel tovog'imda biroq heygin undan atrofidagi voqealardan xabardor bo'lib freddi va uning xo'jayini mehmonxona egasini kuzatib yurishni iltimos qildi lyusi o'zini tutolmadi freddining orqasidan ayg'oqchilik qilishim kerakmi tom nahotki bu shunchalik zarur bo'lsa keyin kulimsiradi otasi tashvishlanyapti mou grin bilan juda qalinlashib ketdi biror falokatga duchor bo'lmasin deb nazorat qilmoqchi las vegas cho'lining o'rtasidagi bu mehmonxona qurilishiga don faqat o'g'liga boshpana uchun emas eng muhimi yangi tegaralarni qo'lga kiritish uchun platsdarm tayyorlashga pul sarflayotganini tushuntirishni foydasi yo'q edi shu suhbatdan keyin ko'p vaqt o'tmay mehmonxonaga yangi vrach doktor jul segal ishga keldi qamishday ozg'in chiroyli yoqimli jul lyusiga o'ta yosh vrachlikka g'o'rdek ko'rindi uning oldiga qo'lida tirsagidan yuqoriroq paydo bo'lgan o'simtani ko'rsatgisi keldi vahima qilib uch kun o'ylandi to'rtinchi kuni ertalab esa mehmonxonadagi vrach kabineti joylashgan qanotga keldi yoqasi ochiq ko'ylak yozlik yengil shim kiygan doktor segal uni kutib oldi uning muguz ko'zoynagi va jiddiyligi o'zini xotirjam tutishi lusini muncha tinchlantirdi lekin baribir salobatli taassurot qoldirmadi lusining yuragi to'rida salobatsizlik meditsinaga mos emas degan eskicha e'tiqod bor edi jul uning qo'lidagi o'simtani ko'zdan kechirar ekan bu o'rtacha fibrama ekanligini zararsiz shishlar to'riga kirishini tashvishlanishga hech qanday asos yo'qligini shoshilmasdan tushuntirdi keyin stol ustidan og'ir meditsina spravочнигini qo'liga oldi qo'lingizni oldingizga cho'zing dedi lyusi cho'chib ikkala qo'lini oldinga cho'zdi shunda jul birinchi marta kulimsiradi hozir o'zimni xizmat haqidan mahrum qilaman shu kitob bilan qo'lingizga uraman qarabsizki o'simtadan asar ham qolmaydi to'g'ri hech qachon qayta o'sib chiqmaydi deb kafolat berolmayman lekin agar qo'lingizni kesadigan bo'lsak bintlangan qo'lingizni cho'zib tilanchilik qilishingizga to'g'ri keladi xo'sh rozimisiz lyusi yengil nafas oldi nima uchundir bu so'zlardan keyin unda doktorga nisbatan ishonch paydo bo'ldi mayli dedi va shu daqiqadayoq chinqirib yubordi doktor og'ir kitob bilan uning qo'liga qattiq urgan edi o'simtadan deyarli iz qolmadi nahotki qattiq og'rigan bo'lsa so'radi doktor e yo'q u kasallik tarixi varaqchasiga qaradi endi ketaversam bo'ladimi doktor yozishda davom etarkan unga qaramasdan boshini irg'adi lyusi xonadan chiqdi bir haftadan keyin ular bufetda uchrashib qoldilar doktor uning yoniga borib o'tirdi xo'sh qo'l qalay lyusi samimiy kulimsiradi yaxshi siz ruxsat berilmagan usullarni qo'llarkansiz lekin natijasi hammani hayratga soldi qanday qo'llashim haqida siz oddiy tushunchaga ham ega emassiz dedi u sizning boy ayol ekanligingiz haqida men ham tasavvurga ega emasman mahalliy san gazetasi mehmonxonamizdagi punkt egalarining ro'yxatini bosib chiqaribdi lyusi manchini ixtiyorida o'nlab punktlar bor ekan chakki emas qani edi menga ham tekin daromad keladigan shunaqa joy bo'lsa to'satdan heygenning gaplari esiga tushdiyu lyusi hech narsa demadi uning suhbatdoshi hm deb qo'ydi qo'rqmang hammasidan xabarim bor siz bor yo'g'i niqob vazifasini o'tayapsiz xolos bunaqalar vegasda har qadamda to'lib toshib yotibdi bugun kechqurun men bilan birga bo'lolmaysizmi kabarega kiramiz ovqatlanamiz ruletka o'ynaymiz ruletka soqqalari pulini esa men to'layman ruletka bu aylanib turuvchi gardishga raqamlar terilgan qimor o'yini lyusi ikkilanar u esa ko'ndirishga urinardi men mamnuniyat bilan taklifingizni qabul qilardim dedi nihoyat lyusi faqat umidlaringiz puchga chiqarmikin deb qo'rqyapman men ba'zi bir odamlar o'ylayotganday anaqalardan emasman vegasda esa qizlarni o'zingiz bilasiz shuning uchun ham sizni taklif qilyapmanda dedi dadillashib jul bugun ertalabgacha dam olaman deb ahd qilib qo'yganman lyusi ma'yus kulib qo'ydi demak dam olishingiz aniq shunaqami jul shoshib boshini irg'adi mayli ovqatlanamiz lekin soqqalar pulini o'zim to'layman kabareda ovqatlanib o'tirishganda jul bu yerda ayollar ochiq siynalari va sonlarini namoyish qilishayotganidan foydalanib olimlarning siynalar va sonlar to'g'risidagi asarlari haqida gapirib lyusini zeriktirmay o'tirdi ovqatdan keyin ikkalasi sherik bo'lib ruletka o'ynashdi yuz dollardan ko'proq yutib olishdi keyin ko'lga borishdi va oydinda bolder dem to'g'oni ustida o'pishishdi lyusi uni itarib yuborganda jul bunga odatdagi hol deb e'tibor bermadi men senga aytgandim ku dedi lyusi yarim tana yarim aybdor ovoz bilan hech bo'lmaganda urinib ko'rmasam sen qattiq xafa bo'larding da dedi jul lyusi beixtiyor piqillab kuldi chunki u to'g'risini aytgandi ular bir necha oy ichida chinakamiga do'stlashib qolishdi lekin oralarida ishqiy munosabatlar bo'lmadi lyusi hamon uni yaqinlashtirmasdi mahkam turganligidan uning garang bo'lib yurganini lyusi ko'rib turardi lekin jul xafa bo'lmas jahli chiqmasdi uning o'rnida boshqa odam bo'lganida albatta shunday qilgan bo'lardi bundan lyusining unga bo'lgan ishonchi tobora ortib bordi Э, julining xirurgligini bir paytlar nyu yorkdagi mashhur kasalxonada ishlaganligini u tasodifan eshitib qoldi shunday ekan uni bu yerga tupkaning tagiga kelishga nima majbur qilganligini tushunib bo'lmasdi lyusi shu haqda so'raganida u to'satdan kel kelishib olaylik sen menga siringni ochasan men esa senga dedi lyusi qizarib ketdi uning ayollarga xos ba'zi bir a'zolari dardga chalingan edi lekin u o'lsa o'lardiki buni julga aytmasdi biroq ish shu bilan tugadiki lyusi unga ko'rinishga rozi bo'ldi jul yaxshi do'st edi u bilan do'stona munosabatda edi uni qadrlardi bu lyusining uyat va xijolatpazlikni yanchib o'tishiga yordam berdi uni yaxshilab tekshirib chiqqandan keyin jul tokchadan darslikni oldi va xuddi lyusining kasaliga o'xshash voqea bayon qilingan va davolanish uchun operatsiya qilish zarurligi aytilgan sahifani ochdi lyusi qiziqish bilan o'qib chiqdi boshqa iloji yo'q yotishga to'g'ri keladi dedi jul sog'lik bilan o'ynashib bo'lmaydi shunday qilib men siringni bilib oldim o'zimning sirimni ham aytaman gazetalarda yozishganidek mamlakat sharqidagi eng iste'dodli yosh xirurglardan biri bo'la turib bu ishratxonada nima qilib yurganimni so'rayapsan gap shundaki men abort qilib qo'shimcha pul topardim bu hech narsa emas edi chunki bu ish bilan vrachlarning yarmi shug'ullanadi lekin mening ulardan farqim qo'lga tushib qolganligimda bo'ldi qora ro'yxatga tushdim uyushmadan haydashdi kasalxonadan quvishdi tanishlarimdan biri doktor kennedi u bilan internaturada birga bo'lganmiz karleonelar oilasi orqali yordamlashishga va'da berdi meni bu yerga o'shalar joylashtirishdi yomon haq to'lashmayapti kerakli ish bilan shug'ullanyapman bu yerdagi qizlarni davolab ulgursang bas to'g'risini aytish kerak ishim og'ir emas faqat vaqtida murojaat qilishsa bo'lgani ikki haftadan keyin jul segal los anjeles kasalxonasida do'sti doktor frederik keller lyusi manchinini operatsiya qilayotganini kuzatib turardi behush qiluvchi dori berishdan oldin jul engashib lyusining qulog'iga pichirladi senga ko'z tikib yurganligimni aytib uni ogohlantirib qo'ydim ishonching komil bo'lsinki ta'mirlash ishlari a'lo darajada o'tadi kutilmaganda lyusidagi qo'rquvdan asar ham qolmadi ertasiga ertalab lyusidan xabar olgani kelgan jul palata gullarga ko'mib tashlanganligini krovat oldida begona ikki erkak o'tirganini ko'rib taajjublandi lyusi ochilib sochilib yonboshlab yotardi o'tirganlardan birini lyusi tanishtirishga ulgurmasdanoq bir ko'rishda tanidi u mashhur jonni fontayn edi basavlat kuchli sal surbetroq va doim kulib turadigan ikkinchisi nino valensiya edi ikkalasi ham jul bilan qo'l berib ko'rishishdiyu darhol uni esdan chiqarishdi ular lyusiga tegajaklik qilishar nyu yorkdagi eski mahallasini bolalikdagi qandaydir voqealarni qandaydir odamlarni eslashardi bu gaplarning julga hech qanaqa daxli yo'q edi keyin kirarman dedi u lyusiga lekin jon fontayn darhol odamshavandligini namoyish qildi shoshmang ketmang biz hozir chiqamiz buni yaxshilab davolang doktor jul uning ovozidagi xirillashni sezib qoldi va birdan jonni fontayn bir yildan ortiq vaqtdan beri qo'shiq aytmayotganligini oskar mukofotini unga qo'shiqchiligi uchun emas kinoda o'ynagan roli uchun berishgani esiga tushdi nahotki rosa yetuk yoshida ovozi buzilgan bo'lsayu bu haqda gazetalar atrofdagilar lom mim deyishmagan bo'lsa jul pinhoniy sirlarni eshitishni jon jonidan yaxshi ko'rardi u fantainning ovozi nima sababdan o'zgargan bo'lishi mumkinligini aniqlash maqsadida gaplariga quloq sola boshladi balki shunchaki charchaganidandir yoki ehtimol ortiqcha ichganligidan chekkanligidandir nihoyat ayollar bilan ortiqcha o'ralashib qolganligidandir uning ovozi juda dag'al eshitilardi bunday ovoz bilan sahnaga chiqishni o'ylamasa ham bo'lardi siz tomog'ingizni shamollatib olibsiz shekilli so'radi u ehtiyotkorlik bilan fontayn muloyimlik bilan javob qaytardi agar gap mening tomog'im haqida borayotgan bo'lsa uni urintirib olganman kecha kechqurun qo'shiq aytishga urinib ko'rdim yillar o'tishi bilan ovoz ham yeyilib boradi degan oddiy haqiqatni o'z vaqtida tushunib olishga qurbim yetmadi shekilli qarilik qochib olmaysan u beparvo kuldi jul ehtiyotkorlik bilan vrachlarga ko'ringanmisiz deb so'radi balki davolanish kerakdir fontayndagi dilkashlik birmuncha so'ndi u julga anchagacha sovuq tikilib turdi bundan ikki yil oldin eng yaxshi mutaxassislarga ko'ringanman shaxsiy vrachim ham davolagan bu sohada uni eng yirik mutaxassis hisoblashadi ko'proq dam olishni toliqmaslikni tavsiya etishdi tashvishlanadigan joy yo'q bu yoshga bog'liq narsa u o'girilib faqat lyusiga murojaat qilgan holda hamma xotinlarni shirin hazil huzullari bilan rom etganidek bo'linib qolgan suhbatni kelgan joyidan davom ettirib uning ham ko'nglini oldi jul uning ovoziga yana diqqat e'tibor bilan quloq soldi ovoz paychalarida yangi shish paydo bo'lganligi aniq nahotki mutaxassislar buni payqamay qolishgan bo'lsa ehtimol xavfli va operatsiya qilib bo'lmaydigan shishdir unda boshqa yo'l bilan davolash kerak edi u fantaynning gapini bo'ldi oxirgi marta vrachga qachon ko'ringansiz bundan bir yarim yil ilgari bu savollar fantainning insasini qotirayotgani u Lucy hurmati uchun o'zini tutib turganligi ko'rinib turardi shaxsiy vrachingizchi, u sizni tez tez tekshirib tursa kerak albatta dedi Johnny Fontaine ranjib doim tekshirib turadi siz ehtimol undan ko'proq narsa bilaman demoqchidirsiz vrachingiz kim ismi sharifi nima Fontaine sal oliftagarchilik bilan takker doktor jeyms takker bu nomdan siz biror ma'no anglasangiz kerak dedi mashhur ekran yulduzlari va qishloq fermasidagi o'ta qimmat sog'lomlashtirish markazi bilan bog'liq bo'lgan bu nom juda ko'p ma'no anglatardi bo'lmasamchi biron janob dedi jul istehzo bilan kulib fantain endi jahli chiqib so'radi siz o'zingizni undan zo'rroqman deb hisoblaysizmi lyusi ko'rpacha ostidan qo'lini chiqarib julni o'ziga yaqinroq tortdi sen buni sirtqi ko'rinishidan yengiltak mulohazasiz deb o'ylama dedi u sening oldingda eng yuqori toifadagi tajribali xirurg turibdi agar u doktor takkerdan zo'rman desa demak haqiqatdan ham shunday yaxshisi uning gapiga quloq sol jonni hamshira kirib vaqt tugaganligini aytdi ular yo'lakka chiqishdi nino valenti juldan so'radi lyusining kasali jiddiymi nega operatsiya qilishdi jul bosh chayqadi ayollarga xos oddiy kasallik arzimagan narsa menga ishonaverishingiz mumkin uning sog'ligi sizga nisbatan meni ko'proq tashvishlantiradi chunki unga uylanmoqchiman jul bu gap ularga ma'qul bo'lganligini yuzlaridan sezdi yo'lakdan borisharkan u yana fontainga murojaat qildi bu kasalxona o'zimniki bo'lib qolgan tez tez bu yerdagilardan konsultatsiya olib turaman yuring tomog'ingizni tekshirib ko'raylik fonteyn qo'l siltadi hozir vaqtim yo'q nino valensi miyig'ida kulib dedi bu tomoqning bahosi million ekanligini bilasanmi to'g'ri kelgan noshud vrach uni kavlayveradi deb o'ylaysanmi jul do'stona javob qaytardi men noshud vrach emasman shuni aytib qo'yishim kerakki abort tufayli qo'lga tushib qolgunimga qadar butun sharqiy sohilda eng kuchli yosh kirurg hisoblanardim eng yaxshi diagnost ham edim bu jul ko'zda tutganidek jon fonteyn bilan nino valensini uning gaplariga jiddiyroq qarashga majbur qildi haqiqiy e'tirof shaxsiy professional qadriyatga yuqori baho beradiganlarga ham ishonish mumkin degan fikr uyg'otadi hozir ham shunday bo'ldi fontaine xavotirlanayotganligini yashira olmasdan so'radi bunga qancha vaqt kerak bo'ladi 10 minut bu yolg'on edi biroq jul yolg'on yashiqni yamlamay yutardi davolash jarayonida faqat haddan tashqari holatlardagina haqiqatni aytish mumkin shunda ham har doim emas xo'p bo'pti xavotirlanganidan fontainning ovozi xirillaganroq zo'riqqanroq eshitildi jul navbatchi hamshiraning yordami bilan bo'sh xona topdi xonada unga kerak bo'ladigan asbob uskunalarning ko'pi yo'q edi lekin borlari hozircha yetardi o'n minutdan keyin u ovoz paychalarida shish borligiga aniq ishonch hosil qildi buni aniqlash qiyin bo'lmadi u ichki telefon trubkasini ko'tardi da laringologni chaqirdi keyin qaddini tiklab nino valensiyga qaradi bu ish uzoqqa cho'ziladi deb qo'rqaman sizning kutmaganligingiz ma'qul birinchi yo'l tugadi